بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu الرحمن Ar-Rahman mwingi wa rehma علم القرآن amefundisha Qur'an خلق الإنسان amemuumba mwanadamu Allamahu albayan akamfundisha kubaini. Ash-shamsu wal qamaru bihusban, jua na mwezi huenda kwa hisabu. Wan najmu wash-shajaru yasjudan, na mimea yenye kutambaa na miti inanyenyekea. Wassamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan na mbingu ameziinua na ameweka mizani. Alla tatghaw fil mizan, ili msidhulumu katika mizani. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, nawekeni mizani kwa haki wala msipunje katika mizani. Wal arda wad'aha lil anam na ardhi ameweka kwa ajili ya viumbe. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, humo yamo matunda na mitende yenye mafumba. Wal habbu dhul asfi war raihan na nafaka zenye makapi na rehani. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Khalaqal insana min salsalin kalfakhar amemuumba mtu kwa udongo wa kinamo. Wa khalaqal janna min marijin min nar, na akawaumba majini kwa ulimi wa moto. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? رب المشرقين ورب المغربين Mola mlezi wa mashariki mbili na magharibi mbili فبأي آلاء ربكما تكذبان basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha مرج البحرين يلتقيان anaziendesha bahari mbili zikutane bainahuma barzakhun la yabghiyan baina yao kipo kizuizi zisingiliane فبأي آلاء ربكما تكذبان basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marjani. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Walahu jawaril munshaatu fil bahri kal a'lam na ni vyake yeye hivi viendavyo baharini vilivyoundwa kama vilima. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Allahu akbar, Allahu akbar la Suratul Rahman imeteremka Madina. Sura hii imeingia kuzihisabu fadhila za neema za Mwenyezi Mungu kwa kuanzia baada ya kumtaja Ar-Rahman, mwingi wa rehma, kwa kutaja neema yake tukufu kabisa, nayo ni kufunza Qur'ani tukufu. Tena aya zikaendelea kuzieleza hizo neema kwa namna ya kuweka wazi utukufu wa mwenye kuziumba aliyetukuka shani yake na inadhihirisha uweza wake na ufalme wake juu ya wanadamu na majini katika mbingu na ardhi na inaeleza adhabu za wakosefu na wanaokadhibisha katika jahannam na ikafafanua neema za wachamgu peponi na sura ikahitimisha kwa kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumsifu na sura imeikariri aya isemayo basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha mara moja katika mpango wa Qur'an kukariri kunakopendeza kama inavyowafikiana na haja. Kila moja katika hizo aya inawagonga hao wakanushaji kwa kuzikadhibisha kwao neema za Mwenyezi Mungu katika aya iliyo kabla yake. Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma amemfundisha mwanadamu qurani na akaifanya iwe nyepesi kwake kuisoma na kuifahamu. Yeye amemumba mwanadamu na akamfunza kubainisha, kudhihirisha yaliyo ndani ya nafsi yake kinyume na makhluku wenginewe. Na jua na mwezi zinakwenda katika njia zake za mbinguni kwa mujibu wa hisabu na vipimo visiyokwenda pogo. Aya hii tukufu inataja mwendo wa jua na mwezi kwa kufuata nidhamu madhubuti tangu Mwenyezi Mungu mtukufu alipoumba wala haukujulikana mpango huu madhubuti la karibuni kiasi ya miaka mia tatu iliyopita. Hapo ndipo ilipodhihiri kuwa mwendo wa jua kama unavyoonekana kuzunguka ardhi na mwezi kuzunguka ardhi. Nyendo hizo zinatimia kwa vipimo vya falaki kufuata kanuni za mvuto. Na hizo ni hisabu za ndani kabisa na hasa kwa mitarafu ya mwezi na mimea isiyo na vigogo na miti inayosimama juu ya vigogo vyake yote hiyo inamtii na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kila litakalo kwao. Na mbingu ameziumba kwa kuziweka juu na akaweka uadilifu ili mipaka isikiukwe. Na wekeni mizani kwa uadilifu katika kila muamala wenu wala msipunguze mizani. Na ardhi ameikunjua, anamewatandikia viumbe wanafiriki kwayo. Katika ardhi yapo matunda ya namna nyingi, na imo mitende ambayo ina mafumba ambayo ndani yake ndiyo imo thambra ya hizo tende. Na katika ardhi zipo nafaka zenye makapi, hiyo ni riziki yenu na wanyama wenu. Na humo pia ipo mimea yenye harufu nzuri nzuri. Neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ambayo nyinyi makundi mawili watu na majini mnaikataa? Ameumba jinsi ya kiutu kwa udongo mkavu usiochomwa kama wa vyungu. Na ameumba jinsi ya kijini kutokana na ndimi za moto. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ambayo mnaikataa? Mola mlezi wa matokeo mawili ya jua na Mola mlezi wa macho ya jua mawili. Yaweza kuwa hapa makusudio yake ni matokeo mawili ya jua na mwezi na macho ya mawili ya jua na mwezi. Na hivyo inaashiriwa muujiza wa usiku na muujiza wa mchana. Tazama pia maoni ya wataalamu juu ya aya 71, 72 na 73 katika suratul Qasas inayoanzia kwa kauli yake mtukufu. Sema, mwaonaje kama Mwenyezi Mungu akiufanya usiku kukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama? Na yafaa pia kuwa aya hiyo inaashiria jua peke yake Nalo ndilo tegemeo la maisha katika sayari hii ya ardhi. Na hapo makusudio yake ni kuchomoza na kuchwa kwake siku za baridi na kuchomoza na kuchwa kwake siku za joto. Na hivyo ndivyo walivyofasiri wengi. Kuonekana huku ni kwa sababu ya kuinama msumari kati wa mzunguko wa ardhi kwa mnasaba wa kulizunguka jua kwa kiasi ya daraja 523.5 kwa hivyo nusu ya kaskazini ya dunia kwa mfano inainamia upande wa jua wakati wa joto. Basi mchana huwa mrefu na usiku huwa mfupi mpaka ufikiliwe mwisho wake. Hapo jua huchomoza mwisho wa umbali kaskazini na huchwa hivyo vile vile. Kisha jua huanza kurejea kusini kidogo kidogo kila siku mpaka lifike kati ya dunia na mashariki na magharibi ya kweli. Tena nusu hii ya kaskazini huzidi kuinama na kuliacha jua. Na usiku huwa mrefu na mchana ukawa mfupi. Na kuonekana jua linaendelea kusini zaidi mpaka kufikia ukomo wa kusini. Na kisha hurejea tena kaskazini siku baada ya siku mpaka lifike katikati tena kwenye mashariki na magharibi ya kweli kweli. Sehemu ya kusini ya dunia inakuwa kinyume cha hivyo. Na haya yanayoonekana huzidi kudhihiri kila ukenda kaskazini zaidi na kusini zaidi. Na hapana shaka kuwa mpango huu wa hikma ni kwa maslaha ya hali za maisha ya juu ya dunia. Kwani kutokana na hayo ndiyo inapatikana misimu mbalimbali. Na kwa hivyo miongo ya ukulima na kuvuna na mambo yote yanayoonekana katika maisha ya wanyama na mimea. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mwenyezi Mungu anazipeleka bahari mbili ya maji matamu na maji ya chumvi. Yanakaribiana bali yanagusana hasa juu yao. Lakini baina yao kipo kizuizi kwa kudra ya Mwenyezi Mungu kinachozuia sichanganyikane Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Humo hutoka lulu na marijani mnazozifanya kuwa ni pambo la kulivaa. Tazama maoni ya wataalamu juu ya aya 12 katika sura Fatir. Sura 35 aya 12. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikata Na yake yeye majahazi yaliyoundwa kwa mikono yenu yanayokwenda baharini makubwa yamenyanyuka juu kama vilima. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa?